हिफ़ाज़त जेका आहे सा नबीअनि ते पंहिंजी आहे नबी हिन माना में मासूम आहिनि जो हुननि हुननि हिन ॻाल्हि खां अलाह ताला बचाए थो हुननि खे पर इहो को कमाल नबीअनि जो कोन्हे हिकिड़े लिहाज़ खां अचे उहो अलाह ताला जो कमाल आहे अलाह ताला खे बचाइणो आहे पंहिंजे नबीअनि खे जेकर हुननि खे छॾे ॾिए त हू लड़ी पवनि ऐं पोइ वञो कुद्या ॻाल्हियूं कनि त पोइ जेकर इहा ॻाल्हि ईअं थी वञे हली पर पोइ अलाह ताला हुननि खे पाण बचाए थो इहा ॻाल्हि हिते सम्झणु घुरिजे भई कादू तू न कान चाहियो त कुरेशन चाहियो तूं हीअं कर हीअं कर त पोइ असांजे अलाहनि खे तूं ख़राबु न चओ हिकिड़ी त ॻाल्हि यादि चयूं पोइ चयूं त असां हिकिड़े भला हिकिड़े साल असीं तुंहिंजा अलाह पूॼियूं था ऐं ॿिए साल वरी तूं असांजा पला मतिलबु ए क़िस्म जा सजेशन्स जेके कुरेशन हिते कया रसोल्ला सलम सां रसोल्ला सलम खे अलाह ताला मज़बूत रखियो साबित क़दम रखियो इहा ॻाल्हि ॼण अलाह ताला जी कमाल कमाली आहे रसोल्ला रसोल खे साबित क़दम पाण रखियईं पोइ हिन में ॼण पर इहो मिसाल अलाह ताला हिते ॿुधाए त अहिड़ो मतिलबु वाक़ियो थी जेकॾहिं असां छॾे ॾियूं नबी पाक खे ऐं हुननि जे हवाले करे छॾियूं हुन पंहिंजी मर्ज़ी ते नबी पाक हले त पोइ त जेकर हूंदो बींग थी वञे पोइ त जेकर कुफर में सॼो मुल्क आहे पए पोइ जेको आहे पंहिंजो हुननि जे चए ते हले त पोइ ठीकु आहे भई असीं हिकिड़े साल तव्हांजा लात मनात उज़ा खे त पूॼियूं ॿिए साल वरी तव्हां अलाह खे पुॼिजो सम्झो पोइ ईअं कमु हले हा पोइ अहिड़ी ख़बर ॼण हिकिड़ी ग़लति क़िस्म जी जेके हब्श ॾांहुं विया हुआ हलिया उन्हनि खे पहुती देरि जो ठाह थी वियो आहे को पाण में नबी पाक जो ऐं पंहिंजो क्रेशन जो पर उहा ॼण ख़बर ग़लति आहे हाणे कीअं पहुती को हुन वक़्तु को एरोप्लेन त कोन हो को जहाज़ त कोन हो को टेलीफोन को तार वायरलेस कोन हुई जो पहुचाए पर मतिलबु हीअं कंहिं माण्हू हीअ ॻाल्हि कई उहा ॻाल्हि कई वरी के माण्हू की आया के विया पोइ इहा ॻाल्हि वञी चयूं मां हिननि खां पोइ ताईं पहुती पोइ हुतां वरी के माण्हू मोटी आया इज़त करण वारा मोटी आया पोइ ॾिठो हिते त उहो साॻियो हाल लॻो पियो पोइ वरी वीचारा मोटी आया पर अहिड़े क़िस्म जा वाकात ॼण थिया हिन करे अलाह ताला हुनजो ज़िक्रु हिते करण जेको आहे सो ज़रूरी सम्झो कयो आहे वैन कादू याफ़्ते नून कहाणी कादू जो लफ़्ज़ जेको वेझो हो कन हा करे सघनि हा हिन लज़ी ओ हाइन आहे की हिन आयत में वरी अॻिते ॿी बि आयत ईंदी वरी हिकिड़ी टी अहिड़ी किस्म यकाद अहिड़ी क़िस्म जी आयत जेका आहे सूरत नून वल कलम में उहा उहा बि जेका आहे सो उहा पढ़ंदुसि तव्हां ॿुधजो त वैन कादू पोइ तोखे ॼण पंहिंजो दोस्त करे वठंदा पंहिंजो साईं तूं असांजो भलो पर असांखे छॾींदो त पंहिंजो हीअ असांजे भुतनि खे माण्हू भले पूॼी न पोइ असीं तुंहिंजे अलाह खे पूॼींदासूं पोइ मिड़ी ख़ैरु आहे पोइ पाण में पाण माइटूं मिटायूं दोस्त आहियूं अहबाब आहियूं पाण हिकु जहिड़ा आहियूं पर अलाह ताला खे पसंदि कोन्हे थो को अलाह ताला असांखां शरीक करे ॿी शइ खे ॿी कंहिं शइ जी इबादत करे इन करे अलाह ताला हिन ॻाल्हि खे रद्द कयो ऐं नबी पाक सलाह खे साबित क़दम रखियां रखियाईं हिन में पियो आहे सन सबत तोखे जेकर असीं साबित क़दम न रखूं ऐं हिन मज़ा काफ़र जेको अचे साईं हू बसि लड़ी पियो हू बसि लड़ण जी ॻाल्हि कोन्हे मतिलबु त इहो हिकिड़ो मिसाल अलाह ताला ॾिनो आहे त जेकॾहिं असीं साबित क़दम न रखूं हा त पोइ तूं मुड़ी पई आहे मतिलबु त इंसान ई <clears throat> इंसान खां उहा ॻाल्हि थिए हा पर पोइ असां साबित क़दम तोखे रखियो बसि इहो मतिलबु पाण ते अलाह ताला ज़िमेदारी कई असां साबित क़दम तोखे रखियो पोइ हाणे चवनि त रसूल साहिबु मुड़ी वञे हा हीअं करे आहे हू करे हा पोइ हीअं कोन्हे इहो अल्ला ताला ही मिसाल ॾिनो आहे पोइ तूं लाड़ो खणी आ हुन ॾांहुं मिड़ी कुझु थोरो घणो या कहिड़ो मतिलबु कंहिं बि नमूने सां हुनखे रुॻो पेरु रखणु ॾिबो त पोइ उहो सॼो वी बीह रहंदा हुनखे रुगो आङुर रखणु ॾिबी त सॼो अची कब्ज़ो कंदा हिन करे काफ़र खे जेको आहे त आंगुर बि रखणु न ॾियणी आहे हिन अक़ीदे जे सिलसिले में भई शिरकत शरीक जे सिलसिले में अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखे पूॼण जे सिलसिले में कंहिंखे आङुर बि रखणु न ॾियणी आहे जो पंहिंजो उनखां पोइ आङुर अकड़ बि पोइ ठूट ठूट सॼे हथु जेको आहे सो कम जो ख़तरनाक ऐं तल अजनाक देफ फल ममा देफल हयात वे फल ममाद जेकॾहिं ईअं थिए हा त हीअ हिकिड़ो मिसाल आहे हिकिड़ो वॉर्निंग आहे नबी पाक जे ॿियनि माण्हुनि खे बि असाबनि खे बि त जेकॾहिं नबी पाक सलाहु आल जेकॾहिं बि इएं करे आ त हुनखे ॿीड़ी सज़ा जेका हिते मिले हा देफल हयात ममात आख़ आख़रक में बि जेका मौत खां पोइ बि ॾींहुं जेका सज़ा मिले आहे पर त ईअं कोन्ह थियो जो न को इन थियण जो इम्कान हो इन करे अलाह ताला हुनखे साबित क़दमु रखियो पर हीअ ॻाल्हि ॼण ॿियनि खे ॿुधाइण जे लाइ वॉर्निंग आहे तव्हां मां असां मां जेके माण्हू ॿियनि काफ़रनि सां मिलूं था पोइ हुन सां जेको आहे सो हा साईं हा हा भला हा साईं ईसा अल इस्लाम खे हल त हली था पूॼूं भला पोइ हाणे हुनखे था हली पूॼूं पोइ हिन पंहिंजे लिंगम खे बि था हली पूजूं भला पोइ ही राम लिंगम आहे हीअ भला शिवा लिंगम आहे हीअ भला फलाणो लिंगम आहे हाणे सभु लिंगम जा पूॼूं था हीअ भला हिन खे था पूॼूं मांकी खे था पूॼूं डांकी खे था पूॼूं हिन विस पंहिंजे हिन खे स्कॉर्पियन खे था पूॼूं हिन खे स्नैक खे था पूॼूं हिन खे था पूॼूं पोइ त पंहिंजो रस्तो माण्हू खुली पवंदो पोइ असां जहिड़ा जेके थकियल माण्हू हूंदा पोइ चवंदा हा हा ठीकु आहे भला हल तरी था पूॼूं हिकिड़े ॾींहुं भला तूं वरी पोइ मूंसां गॾु ई अचां मस्जिद में पोइ हू चवंदो हा त सां मां मस्जिद में गॾु ईंदुसि गॾिजी ईंदुसि तूं रुॻो अॼु मूंसां हल मंदर में पाण हुनखे त हली पूॼूं जेको आहे टैम्पल में जेको जेको वेठो आहे स्कॉर्पियन वेठो आहे हुनखे पूजींदासीं जेको लिंगम वेठो आहे हुनखे पूजींदासीं पोइ हीअ कमु कंदासूं पाण पोइ पाण जे लाइ मुड़ी पवंदा पर इहो वार्निंग आहे असां जहिड़ा माण्हुनि खे न बि पाक अलाह चए थो असां साबित क़दम रखियोसीं बसि पोइ उहो साबित ख़तमु आहे पोइ हाणे पाण मुस्लमान जेके वेस्ट में वेठा आहिनि हुतां असीं मुस्लमान आहियूं उहे जेके आहिनि असां हुननि वञा कोन आहियूं उहे जेके फलाणा फलाणनि जे मुल्क ते बिना चढ़ाई कयो वेठो आहे हुनजे मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी अथसि मुल्क में सिटनि सिर छॾी अथसि सिर खे ऐं हुनजो उहे मुदाफ़त न कंदा हुननि खे रोकींदा कोन तंहिं तव्हां त वेठा आहियो हुननि जे कच्छनि में हुननि जे हंजनि में वेठा आहियो ऐं हुननि खे पूॼियो वेठा पंहिंजो वेस्ट वारनि खे जेके हमला वेठा कराइनि ड्रोन सां ऐं जेके वेठा माण्हुनि खे क़तलु कनि गारतगरियूं कनि मुल्कनि में वेठा पूॼो अचे न असीं हुननि जहिड़ा कोन आहियूं असीं तव्हांजा वेझा माइट आहियूं वेझा माइट पोइ हलो असां सां गॾु जनम सुमल तजा ई नसीर आहे पोइ जेकॾहिं ईअं करी त पोइ असांजे लाइ असांजे तरफ़ां का तोखे मदद कोन पहुची आहे रसूल पाक सलाह खे वॉर्निंग आहे त हिन माना में असांखे वॉर्निंग आहे जेकर असीं वेस्ट जे हंज में वेठा आहियूं काफ़रनि खे जेको आहे सो चवंदा आहियूं भला काफ़र न भला माण्हू आहिनि पोइ भला हीअं आया त हीउ कोन्हे भला हुन सां खाइणु अरे बि सूअर था खाइनि पचाइनि था सूअर खाइनि था सूअर शराब त पीअनि पिया शराब में ठाहियो तव्हां केक था ॾियनि असांखे ॾिन ठाहे माई मुंहिंजी छा आहे कहिड़ो केक आंदो अथई असांजे लाइ चई हीअ शेरी जो केक आहे मुंहिंजो शेरी छा थींदी आहे चई इहो शराब आहे हो आहियूं मुंहिंजो बिना भॼी खणु पंहिंजो कोन थो असांखे खपे तुंहिंजो शेरी वारो केक खणी आई आहे हुनखे इहा ख़बर कोन हुई भेण ई मुस्लमान आहिनि हिन जे लाइ केक थी ठाहियो वञा मतिलबु त काफर जेके आहिनि तयारु आहिनि तव्हांजो दीन ईमान ॿोड़ण जे लाइ पोइ थियो वाकियो असां हाणे असीं घणो करे पर यार मोहर जा जेके आहिनि माइट मिट सभई बसि पोइ चई हलो हला फलाणे हंधि हली खाऊं हलो फलाणे हंधि था खाऊं अरे बाबा हराम आहे हलाल आहे छा आहे बिना त घर में खायो सभु पाण ठाहियो न हू पंहिंजी ठाहींदा वञी हुते ॿियनि काफरनि जे मुल्क पंहिंजो खाईंदा दुकाननि ते पोइ हुजे विझी ॾींदा आहिनि सूअर पोइ पोइ ख़बर पवंदी वई त सूअर हुओ जेको खाई छॾियो अथऊं छा कबो हाणे ॿिए दफ़े चए थो वञ कादूस्तिज़ू न मिनल आरदे हिननि चाहियो थिए त तोखे हिन धरतीअ सां कढी छॾींदी मख मौज़म सां तोखे कढी छॾनि रसूल पाकम खे हीअ ॼण ज़माने जी ॻाल्हि आहे तयस्तिज़ू न मिनल आरदेखर झूक त तोखे ॼण तव्हां कढी छॾनि यस युखर झूक हलकड़ो करनि यस्तिज़ू न कर हल्को करण पिया चाहिनि तोखे ज़मीन में जीअं कढी छॾीनि तोखे उतां ई लुख रुख मिन हा त इन धरती मां मके मुआज़िम जे धरती में आहे तोखे कढी छॾनि इहो कोशिशि कयूं पिए उहा इदलून कलीला पोइ जेकॾहिं तोखे ईअं ज़ोर मस करे कढनि हा त पोइ थोरो ई अरसो रहनि हा तुंहिंजे निकिरी वञण खां पोइ मतिलबु त असां अज़ाब मोकिलियो आहे उन्हनि ते पर पोइ रसूल रसम खे इजरत जो हुकुम थियो हिन हिन बलद खे अलाह ताला खे ईमान ॾियारणो हो पोइ छहनि साल सत साल लॻा जो वरी जे पंहिंजो मोटियो रसूल रसोल्लास छह साल हिजत जे उमिरो खणणु आयो अठे साल जेको आहे सो मको वरी फतेह थियो ऐं सभिनी स्डर कयो हिकिड़ो मतिलबु को माण्हू घणो माण्हू मुआ कोन हुन मंझि के कबतुला खां ॿाहिरि परे को शहर खां ॿाहिरि जेके आहिनि से के माण्हू मारिजी विया हलिया ख़ालिद बिन वली जे हथां या कंहिं ॿियनि माण्हुनि जे हथां पर बाक़ी जेको आहे सो कतलो गारत करी मखे मुआज़िम जी ज़मीन में कोन्ह थी ऐं पंहिंजो अलाह ताला हिन शहर खे वरी मोटाए ॾिनो रसूल पाक सलाहु आसम जे इस्लाम दीन में दाख़िल थिया हिन करे अलाह ताला ताइफ़ जो शहर जेको आहे अलाह ताला तबाह कोन कयो इन ई सबबु जे करे जो पंहिंजो उन में मुस्लमान पैदा थियणा हुआ पाण उनजो औलाद जेको आहे मुस्लमान आहे आहे अलमदुल्ला वन कमिन इलाह कलीला हाणे इन जहिड़ी आ जेका आहे सूरत नून वल कलम में अलाह ताला फ़रमायोख़िरि में बल्कि काफ़र जेके आहिनि चाहिनि पिया त तोखे तिरकाए रहम पंहिंजे नज़र सां यानी तोरे अहिड़े नमूने सां ॾिसनि पिया अने हीअ चश्म बद जेका चइबो आहे ख़राबु नज़र जेका नज़र लॻंदी आहे नज़र नज़र लॻण जेको आहे हक़ु आहे अलाह ताला जे नबी पाक सलाहु फ़रमायो त नज़र आहे लॻे थी ऐं वा वाक़ई माण्हू जेको आहे सो उन सां उनजो असरु थिए थो माण्हू मारिजी बि वञनि मरी बि वञनि था ऐं हिननि कोशिशुनि बि मतिलबु कई कंहिं माण्हू नज़र हणण जी या छा त भई सहुरे पंहिंजे अखियुनि सां पंहिंजे अखियूं यानी अहिड़े नमूने सां ॾिसंदा अहिड़े नमूने सां ख़ासि कंदा पंहिंजे दिलि में जो हुन अॻे माण्हू ते असरु थिए भई यकादुल लज़ीन कफ़रू लज़ी न कै बे अब सौर एम अखियुनि सां पाण अखियुनि ते लिटरली माना यादि थींदी भई तोॾा अहिड़े नमूने सां निहारनि था जो तूं भॼी वञी हलियो डिॼारे न तोखे न पर हू नज़र जी जेका लॻण जी जेका ॻाल्हि आहे उहा बि हिन में आहे ऐं इन करे हीअ आयत जेका आहे असां माण्हू पढ़ंदा आहिनि त नज़र बद खां ॿिया बि हिम लम्मा समय उस ज़िक्र जॾहिं तूं ॻाल्हियूं अलाह ताला जो क़ुर वेठो पढ़ंदो आहीं त तूं जेको आहे कोशिशि कंदा आहिनि त तोॾां अहिड़े नमूने सां निहारी जो तूं हिसजी वञी हलियो हीणो थी वञी हलियो ऐं क़ुर बि ते ॻाल्हि त थिड़ी वञी हलियो या तोते को असरु थी वञे हलियो जिन भूत जो हिनजो हुनजो या तूं को बीमार थी पई या छा भई ॿिया हिम लम्मा समय उस ज़िक्र यकूलून इन हू ल मजनून ऐं चवनि था त तूं हीउ जेको आहे सो मजनू आहे रसूल पाक सलाहु हिन सूरत नून वल कलम जे शुरूअ में अलाह ताला फरमायो त तूं जेको आहे मजनू कोन वमा हुआ इलाह ज़िक्र लिल आलमीन हीउ जेको आहे त सॼे जहान जे लाइ ज़िक्र आहे सॼे जहान जे लाइ नसीहत आहे हिन हिन सूरत जे शुरू में अलाह ताला चयो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون يسترون ساقو لفظ اتباع ما أنت بنعمة ربك मजनून पंहिंजे अलाह जे नेमत सां अलाह जे हुकुम सां अलाह जे चङाई सां तूं मजनून न आहीं पर आख़िर में सूरत में त चवंदसि त हीउ मजनून आहे पोइ इहो जेको मौज़ू आहे सो वरी वरी थो अचे हाणे वरी असां मोटंदा इनशा सूरत बनी साहिल ते जो फरमाई वलाउला अन सबत नाक لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك ضعف الحياة वॾे फल ममा ते सुमलाहीना इनका ख़िलाफ़ तुंहिंजे पोयां न रहनि हा पर थोरो अर्थो इलाह कलीला हाणे हितां शुरू शुरू थी थियो रुकू तमामु सुहिणो आहे सुनत मन कद अरसलना कब लख में रुसल आहे इहा असांजी सुनत आहे कहिड़ी त जेकॾहिं तोखे कढी छॾींदा हुआ ज़ोर मसकर मतिलबु त असांजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु त पोइ हिननि जो मुल्क जेको आहे असीं तबाह बर्बादु करे छॾियो आहे या असांजो तरीक़ो आहे असां नबीहनि खे कढी छॾियूं नबीहनि खे मारे छॾींदा या कीअं करे छॾींदा त पोइ हिननि सां उहा साॻी सुनत जेका ज़ारी थिए हा पोइ अलाह ताला पंहिंजो रहम कयो ऐं कबतल्ला मखे मु खे बचियाईं ऐं काफ़र जेके मारणा हुआसीं मरी विया पोइ आख़िरि में अथी जॾहिं फतेह थियो त सभई माण्हू मुस्लमान थिया त अलहमिला हुनखां अॻु में कीअं मुस्लमान थिया घणा मुस्लमान थींदा विया इन करे जेके तबाही अचे हा सॼे शहर ते खां अॻु में त इहे माण्हू मुस्लमान न थियनि हा वेंदे अबू सुफ़ियान जेको आहे सो अलहमदिल्ला उहो मुस्लमान थियो पोइ असां ज़ाहिर ते हलूं था पोइ आल तशियत जेके आहिनि पोइ में घणो ज़ोर था लॻाइनि पोइ ॿिया जेके आहिनि से त इहे भई माण्हू जेके आहिनि से एतिरो विढ़ंदा रहिया हुन खां पोइ हीअ कहिड़ा मुस्लमान असां उन में न आहियूं कहिड़ा आहिनि मुस्लमान या कहिड़ा न मुस्लमान जेको मुस्लमान थियो अमीर मुआ पोइ हुनखे रज़ी अलाह ताला आनो पोइ जेको बि मतिलबु त थियो अलाह ताला जे दीन ते आयो बज़ाहिर शरीत बज़ाहिर ते आहे चई त ला मोहम्मद रसूल अलाह कलमो भरियो त बसि पोइ हुन मुंहिंजो ईमान क़बूलु करणु असांजे लाइ लाज़मी आहे पर दिलनि जा दर्जा अलाह खे ख़बर आहे उहो पाण ॼाणे की कहिड़ो मुंहिंजो हिसाबु आहे वेन कादू लाइ यो إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا इहो असांजो तरीक़ो रहियो आहे इहो असांजो सुनत रही आहे सुनत मां इहो तरीक़ो अलाह ताला जो वला तजिदो लिय सुनती न तहवील आहे असांजी सुनत में असांजे तरीक़े में को फेरो घेरो न ॾिसने को बदल बदिल ॻाल्हि न ॾिसने इहो साॻियो असां अॻियुनि क़ौमुनि सां कयो हिन क़ौम सां बि ईअं कंदासीं हाणे फरमाए थो अक़मी सलात ले दुलू की शम्स सम्झो निमाज़ क़ाइमु कर क़ाइमु कर निमाज़ खे सिज लड़ण सां ले दुलू की शम्स ही लाग सकी लड़े लड़े थो माना माना जॾहिं असर जी निमाज़ हिन में अची वई ویم سلاتل دلو کش شمس علا غس عکل لل رات اُنائی تھی وے مغرب تھی لیکن ایشاب تھی وی میں نماز میں غس شکل لکم سلاتمس غسکل لخرآن الزر فضر جو تھی قرآن پڑھ قرآن کی مانا ہے نماز نماز جو قرآن پڑھبو ہے نماز میں وہ انجو مطلب آئی پر قرآن پڑھن بھی خود بھی وہ بھی الحمد للہ وہ سٹھی گال ہے त पंहिंजो क़ुर पढ़िजे या पर हिन में हिन क़ुर जे मतिलबु हिते निमाज़ आहे जेका तहजुद जी या कहिड़ी उहो क़ुर अलफ़ज इन क़ुर अलफ़ज क़ान मशहूदु आहे जेका फज़र जी निमाज़ आहे या फज़र जो तहजुद आहे फज़र में क़ुर पढ़णु जेको आहे सो मशहूदु आहे उहा शाहिदी ॾींदो क़यामत ते क़यामत जे ॾींहुं ऐं हाज़िरी ॾिनल आहे यानी अलाह ताला इहा ॻाल्हि ॿुधे थो ऐं सुणे थो ऐं सम्झो तमामु सुहिणी आहे सभिनी जे लाइ उहो मिलल ले फत जत बि नुफ़िल तिल लख पोइ राति जो कंहिं वक़्तु उथी त हुज बि पढ़ंदो कर नअफ़िल तिलक उहो जेको नफ़िल तौरु पंहिंजे लाइ लख असा ईअब अशक रब बुक महमूदा जो असां उमेदु आहे आसिरो आहे त यब असक रब बुख मक़ौ मम मक़ाम महमूद तोखे अल्ला ताला उथारींदो हिकिड़ो मक़ाम महमूद जंहिंजी साराह कई अलाह ताला मक़ाम मज़मूम जहनम जेको आहे उहो त हीउ जब मक़ाम महमूद आहे जंहिंजी अलाह ताला तारीफ़ कई आहे हुन ते तोखे उथारींदो हिन शिफ़ात जो जेको फौज़ कौसर जिते तूं बीठो हूंदे तुंहिंजी उमत ताईं ईंदी ऐं तुंहिंजो तूं तिन खे पीआरींदे उतां हौज़ कौसर में हक़म सलाह ते दुलूक शम्स सक़िल लैल وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك असां ईअं बस रबु कक़ाम महमूदु आहे वकुर रब अदखल मुतख़ ख़ल सिदकनि ये चओ या दुआ घुर त मुंहिंजा रब मूंखे दाख़िलु कर मूंखे दाख़िल कर माना मस्जिद में दाख़िल कर काबे में दाख़िल कर शहर में दाख़िल कर जॻह पढ़ाई में पंहिंजे में दाख़िलु कर रब अदख ख़ल मुद दीन ईमान में दाख़िल कर हिन क़ुर में दाख़िल कर मूंखे रब सिदक सां दाख़िल कर मूंखे हर जॻह ते जिते बि निमाज़ में या काबे में या दीन में या मतिलबु जंहिं बि नमूने सां रबियत ख़ली ॾींहुं सिदकिन उ आख़िरि ॼीं मुख़र सिदकनि हिन दुनिया मां बि उथार सिदक सां हिन शहर मां बि जॾहिं निकिरां सिदक सां हिन मस्जिद मां बि निकिरां त सिदक सां हिन दोस्त बाबा जे घर में वियो आहियां त उन में निकिरां दाख़िलु थियां सिदक सां निकिरां उतां ई सिदक सां अहिड़े नमूने सां सचाई सां ईअं त को दिलि में खोट खणी अंदरि घिरां खोट खणी ॿाहिरि निकिरां दिलि खोटी अनु पंहिंजो आज़ुरु दिलि में आज़ुरु आहीं अने ॿाहिरि मूसां आहे अंदरि आज़िर अंदरि हाज़िर आई मुंहं में मूसां अंदरि में आज़ुरु त अहिड़े नमूने सां कुफ कूड़ो तूं कुफर सी काफ़र में कोठा हिंदू हद मां आईं जणियो थो हुन सम्झो त अहिड़े नमूने सां मतिलबु न हुजे जेको आऊं अंदर में सो ॿाहिरि में जेको ख़ुलूस ऐं इख़लास हुजे जेको मूंखे हासिलु हुजे इहो दुआ घुर रसूल पाक सलाहु खे बि चई हुनजे त तुफैल असांजे हुन संस उमत खे बि इहो सेखारियईं त ईअं चओ ख़ुरबियत खली मुतख़ल सिदकिन वखरजनी मुखरज सिदकिन वॼ अल मिल दुनक सुल्तान नसीरा तूं पंहिंजे तरफ़ां हुकूमत कंदड़ मददगारु <clears throat> को मुंहिंजे लाइ पंहिंजे तरफ़ां वजे अली मुंहिंजे लाइ पैदा कर मुंहिंजे लाइ कर तयारु वजे अली मिल दुनक पंहिंजे तरफ़ां सुल्तान नसीरा अथॉरिटी प्रूफ सबूत साबित क़दमी जेका आहे सभु कर त पंहिंजे तरफ़ां मूं मुंहिंजे लाइ जो आउं हुन ते साबित क़दम रहां मूं ते उहो बुरहान हुजे मूं ते उहो सुल्तान हुजे मूं ते उहो एविडेंस हुजे मूंखे उहो प्रूफ हुजे साबित क़दमी हुजे या इंसान मथां को मतिलबु उहो जेको भर जलो ताक़त मतिलबु पर जंहिं ते अलाह ते भरोसो कबो इंसान ते कहिड़ो भरोसो करो कबो पर इंसान बि हिकु ॿिए जा मददगार थियनि था पोइ अलाह ताला अहिड़ा माण्हू मोकिले थो हज़रत लूत ताल इस्लाम चयो त को आहे कोन को तव्हां में चङो माण्हू जो मुंहिंजी मदद करे हिकिड़ो ई हो वीचारो शहर में संत नियाणियूं हुयूं ॿिया ई फ़र्श था पोइ अलाह ताला उहे मोकिलिया पोइ अहिड़े नमूने सां अली मिल दुनि सुल्तान नसीर आहे मुंहिंजे लाइ को सुल्तान नसीर सुल्तान नसीर पाण ई आहे जे वेही लाइ इस्लाम वी काहेल इस्लाम फ़रिश्तान संस संस जुनूद आहे जेको वनवा वमा यालम जुनूद रब खे इलाह हुओ तुंहिंजे रब जा अहिड़ा लश्कर आहिनि जेके केरु कोन थो ॼाणे सवाइ अलाह ताला जे उहे लश्कर आहिनि उहे मोकिलींदो जेके बि मोकिले पर इंसान में हुन में आसिरो रखां हिन में आसिरो रखां हुन में आसिरो रखां हू बि धोखो ॾींदो हू बि धोखो ॾींदो हुन खां पुॼी कोन सघंदो हू चवंदो मूंखे त टाइम कोन्हे आउं त जेको आहे वांदो कोन आहियां मूंखे त पोइ ज़ाल हेॾां थी मोकिले मूंखे पुटु होॾां थो मोकिले मूंखे धीउ जेका आहे हीअं थी चवे हे त सॼो कमु सभु को पाण में मसरूफ़ु आहे ॻाल्हि में पोइ हाणे उन्हनि माण्हुनि ते हिकिड़ो कबो वैसा कहिड़ो भरोसो कहिड़ो तूं हुन ते तवकल रखबी अलाह ताले जी तवकल अलाह सुल्तान नसीर पंहिंजे तरफ़ां मोकिलींदो जेको बि उ अली मिल दुनक सुल्तान नसीर आहे हीअ तमामु हिकिड़ी अहम आयतूं आहिनि जेके अहिड़ी तकलीफ़ जे वक़्तु अहिड़े ॾुखे वक़्तु जेको आहे सो पढ़णु खपनि ऐं हुनखे हिन जो विर्द करणु जेको आहे सो ईमान जी तकवियत जे लाइ तमामु सु सुठो आहे हुजे अल मिल दुनक सुल्तान नसीर आहे वकुल जाल हक़ हक़िल चओ त हक़ु आयो आहे ऐं बातिल जेको आहे सो भॻो टिठो वियो हलियो कुलजालक गुल उल हक़ल बातिल बाग बाग बातिल जेको आहे सो वियो कूल कूल जेको आहे सो वियो इनल बातिल कान ज़हूका ज़हक ऐं ज़हूक् ज़हकल बातिल इनल बातिल कान ज़हूका बेशक जेको बातिल आहे छो त भॼणो ई आहे टुटणो ई आहे हुनखे वञिणो ई आहे हुन खां पोइ फरमाए थो वन त मिनल ख़ुरान ما हूअ शिफ़ा ऐं للمؤمنين इहे असां क़ुर जेको लातो आहे सो कुझु कोन्हे सो आहे हिन जी शफ़ाआ आहे शफ़ा शिफ़ा शिफ़ा हीलिंग आहे शिफ़ा हिन माना में व रहमत ऐं रहमत आहे लिल मोमनी मोमिन जे लाइ शिफ़ा ऐं रहमत जो ज़रियो आहे हीअ जेको सॼो क़ुर आहे सो शिफ़ा ऐं रहमत जो ज़रियो आहे हीअ छह छह आयातूं आहिनि क़ुर शरीफ़ में हिकिड़ी सूरत तौबा में आहे शिफ़ा जी ऐं हिकिड़ी उहा जेको कम्यूनिटी आहे तव्हांजी जेको पंहिंजो जिथो जेको ठाहियो अथव ॻोठ राज ई हू उन में जेका ख़राबी जेको मुनाफ़िक इनफ़ाक़ जेको जेको छिकताण थी थिए उन जे लाइ शफ़ा आहे सूरत तौब ऐं सूरत अनफाल इहा आयत उते आहे हीअ आयत पंहिंजो हिकिड़ी आयत सूरत यूनिस में आहे शफ़ात लिमाफ़ सदूर उहा उते आयत आहे हीअ जेका आयत आयती साहिल सूरत में आहे पंहिंजो शिफ़ा पंहिंजो रहमत ऐं लिल मोमिनी क़ुर ख़ुदि शिफ़ा आहे ऐं सूरत नाल में जेका शफ़ा माखी खे अलाह ताला चयो हिन करे सूरत नाल जेका सॼी उहा शफ़ा जी सूरत आहे ऐं उन में खाधनि पीतनि ऐं न्यूट्रीशियस फूड जेको आहे ऐं जेको ज़िंदगी खे लागविथी ॾींदो हयात जेको आहे वधंदो ऐं हयात तईअ गुज़ारण में मदद कंदो उनजो ज़िक्र जेको आहे सूरत नहल में आहे इहो हिन ते सोच वीचार करणु खपे हिन ते तवजो करणु खपे इन खां पोइ सूरत शोराह में हज़रत इब्राहिम अल चए थो त आऊं बीमार थो थियां तॾहिं अलाह ताला मूंखे जेको आहे शिफ़ा थो पहुचाए इहा जेका आहे शिफ़ात आहे पंहिंजे हुनजी जेको इम्यूनिटी इंसान खे अलाह ताला पैदा कई आहे इंसान में अंदरि रखी आहे हुन में शिफ़ा आहे उन खां पोइ सूरत हामीम पंहिंजे सजदे में जे अलाह ताला शिफ़ातात कम्यूनिकेशन जे सिस्टम में शिफ़ात रखी आहे हिकु ॿिए सां ॻाल्हाइणु हुन में शिफ़ा इहे छह आयतूं आहिनि शिफ़ात जूं हीअ शिफ़ात जी आयत आहे जेका सभिनी खां वॾी आहे आयत सोणी वनज़ुल मिनलुरा माउ हूअ शिफ़ाऊं रहमतोमन उला यज़ीदालमीन इलाह खसारा तमामु सुहिणी आहे ऐं छह ई सूरतूं सही आयतूं जेके आहिनि सही यादि करणु खपनि पंहिंजो जे पढ़णु खपनि शि शिफ़ात शिफ़ा जे लाइ हीलिंग जे लाइ हर क़िस्म जी हीलिंग सूरत यूनिस में जेका आहे ही, हीलिंग आहे ज़न ऐं पंहिंजे शक ऐं तरद जे ख़िलाफ़ु जेका आहे शैतान ऐं जिन ऐं हुननि खां शिफ़ात आहे सूरत यूनिस अल इस्लाम इहे अलाम जूं सभई आयतूं जेके बयानु कयूंसीं इंसान आरद वन आबिजान बे वहदा मसर कान इहा उसा जॾहिं इंसान ते का नहमत करियूं था <clears throat> त अर पोइ मोड़ मोड़े थो असांखां यानी पोइ चए थी त मिड़ी ख़ैरु आई त मुंहिंजो लेखो हला असां छो त ॾियण ई ॾियणो होसि हीअ को मूं ते वॾी कर्म कोन्हे को इनायत कोन्हे हीउ जेको आहे सो मूंखे थियणो ई हो सो थियो आहे मिड़ी ख़ैरु आहे का ॻाल्हि कोन्हे अञा वञा हल इंसान अर्ध ऐराज़ थो करे मुड़े थो पुठ मोटे थो परे थो भॼे वन बि जान बि ऐं फेरे थो पंहिंजो पासो असांखां जानिब जानिब जेका पासो आहे उहो असांखां फेराए थो परे थो वठी थो भॼे वज़ाम सर शर कान यूस आहे जॾहिं हुनखे शर जेका ख़राबी जेका सा जॾहिं हुनखे छुहे थी हुनखे लॻे थी वक़्तु पोइ वरी मायूस थो थी वञे हलियो अलाह खां तक तखन तखनथू तख न मे रहमत अलाह ताला जे जे रहमत खां माण्हू मायूस न थिए पोइ इंसानु मायूस थो थी वञे हलियो वज़ाम सर शर कान यूस आहे कुल कुल अमल अमैलो अलाह ते चओ हे नबी पाक सलाहु चओ त सभु को पंहिंजे शाकिरत मुताबिक़ पंहिंजे डोल मुताबिक़ पंहिंजे अहमियत मुताबिक़ जेका हैसियत हूंदी हुनजी उन मुताबिक़ अमल कंदो हज़रत उस्मान ग़नी हज़ी अलाह तालो चयो त जेके सॼे क़ुर में सभी खां वधीक जेका रहमत वारी ऐं फज़ल वारी जेका मूंखे आयत सुझे थी सा इहा आहे कुल अमल अमेलो अलाह शत हर को पंहिंजी शकल मुताबिक़ अमल करे थो अलाह ताला पंहिंजे शाकिल मुताबिक़ अमल कंदो ऐं असां ते रहमत कंदो जो लिखी छॾियो आहे कतब अला नफ़्सी रहमत पंहिंजे मुंहिंजे मूं पंहिंजे नफ़्स ते रहमत लिखी सघी छॾी आहे असां ते रहमत कंदो तंहिं करे हीअ आयत जेका सादत उस्मान गनी फरमायो त हीअ तमामु सुहिणी आयत आहे ऐं हीअ मुंहिंजे लाइ तमामु वॾी ॻाल्हि आहे त मूंसां त जहिड़ो तुंहिंजो ना हिन पढ़ियो जहिड़ो तुंहिंजो ना ॿार जेको ओॼाई मञा रब पाक जो नालो आहे ओहिड़ी बाज आहे संदसि कुल कुल न ई अमल अलाह शकल ते पर आलम हो आदा सवील आहे पोइ तुंहिंजो रब ई ॼाणे थो त कहिड़ो माण्हू वधीक सही तरीक़े ते आहे उहे असलू न कान रूह पोइ तोखां पुछनि था रूह जे मुतलिक़ त रूह छा आहे हाणे टे सुवाल पुछियाऊं पंहिंजे कुरेश जेके हुआ उहे विया यूद ऐं नसारा वारनि वटि हुन चयो त असां वटि हिकिड़ो माण्हू आहे जेको चए थो ऐं नबी आहियां पोइ हाणे छा छा करियूं कीअं ख़बर पए त नबी आहे न आहे पोइ हुननि चयोसि त चयनि त टे सुवाल हुन खां पुछो पुछो त रूह छा आहे हुन जो जवाबु हिन में आहे वेसलू न कनि रूह कुल रूह मिन अमिर रबी हुमावती तूं मिनल इल्म इला कलीला ॿियो हुननि खे चयूं त पुछो त उहे केरु हुआ नौजवान जेके भॼी विया हलिया पोइ हुनजो छा थियो पोइ हुनजो सूरत काफ़ में ज़िक्र आहे पोइ पुछऊं त उहो बादशाह कहिड़ो हो जेको चई तरफ़नि ते वियो ऐं फतहूं कयई ऐं छा मुल्क ॾिठाई हुनजी ॻाल्हि असांखे कर पोइ ज़ुल कर न जो ज़िक्र अलाह ताला सूरत कफ़ में कयो भई टे सुवाल हुननि पुछिया हुआ पोइ रसूल सलाह हुन चयो हू सुभाणे तव्हांखे जवाबु ॾींदुसि पोइ सुभाणे जी ॻाल्हि जेका असां रहिजी वई हली पोइ ॿ टे ॾींहं गुज़री विया को सत्रहं अरिड़हं ॾींहं गुज़री विया तेसिताईं पोइ रसूल सलम मायूस हुओ त हीअ ॻाल्हि कीअं थी वई पोइ अलाह ताला सूरत कफ़ आंदी ऐं इहो ज़िक्र कयईं नौजवाननि जो पोइ फरमाई त ईअं न चओ त आऊं सुभाणे तव्हांखे ॿुधाईंदुसि छो त इनशाह जेके अलाह चाहींदो त पोइ ॿुधाईंदुसि तव्हांखे पोइ इहा ॻाल्हि तूं चवंदो कर पोइ खे सबक़ु सेखारियो अलाह ताला त असांजे उमत खे बि इहो ई सबक़ु त इनशा इनशा पोइ हाणे काफ़र जेके आहिनि त इन्हनि खे इहा ॾुखी ॻाल्हि थी लॻे इनशा इनशा चओ था चओ सम्झो इनशा चओ था